واحد واحد أجب أجب cevap ver cevap ver عن الأسئلة الآتية عن الأسئلة الآتية gelen sorulara gelen sorulara واحد واحد أين كتاب محمد أين كتاب محمد Nerededir Muhammed'in kitabı? Nerededir Muhammed'in kitabı هو على المكتب هناك هو على المكتب هناك O masanın üzerindedir orada. O masanın üzerindedir orada اثنان İthnan أين كتاب عمار Eyne kitabu Ammar'in Nerededir Ammar'ın kitabı? Nerededir Ammar'ın kitabı هو على مكتب المدرس هو على مكتب المدرس ثلاثة ثلاثة أين حقيبة المدرس؟ أين حقيبة المدرس؟ Nerededir öğretmenin çantası? Nerededir öğretmenin çantası? هي تحت المكتب. هي تحت المكتب. O masanın altındadır. masanın altındadır. İthnan İthnan Adif Adif İzafet. İzafiyet. El-kelimetel ula El-kelimetel ula Birinci kelimeyi Birinci kelimeyi İle thaniyeti İle thaniyeti İkinciye İkinciye Kitabun Kitabun Muhammedun Muhammedun izafe ediyoruz şimdi. Kitabu Muhammedin Kitabu Muhammedin Muhammed'in kitabı Muhammed'in kitabı Mektebun Mektebun bir kütüphane bir şey bir masa bir masa El muderrisu El muderrisu öğretmen öğretmen. Mektebul müderrisi. Mektebul müderrisi. Öğretmenin masası. Öğretmenin masası. Kalemun. Kalemun. Bir kalem. Bir kalem. Hamidun. Hamidun. Hamid. Hamid. Kalemu Hamidin. Kalemu Hamidin. Hamidin kalemi. Hamidin kalemi. Miftahun. Miftahun bir anahtar. Bir anahtar. El beytu El beytu ev. Ev. Miftahul beyti Miftahul beyti evin anahtarı. Evin anahtarı. Beytun Beytun bir ev. Bir ev. Abbasun Abbasun Abbas. Abbas. Beytu Abbasin Beytu Abbasin Abbas'ın evi. Abbas'ın evi. Dükkanun. Dükkanun. Bir dükkan. Bir dükkan. Ettaciru. Ettaciru. Tüccar. Tüccar. Dükkanut taciri. Dükkanut taciri. Tüccarın dükkanı. Tüccarın dükkanı. Gurfetun. Gurfetun. Bir oda. Bir oda. Aliyun. Aliyun. Ali. Ali. Ali. غرفة علي غرفة علي علي'nin odası علي'nin odası بيت بيت bir ev bir ev المهندس المهندس مهندس مهندس بيت المهندس بيت المهندس مهندسين evi مهندسين evi دفتر دفتر Bir defter. Bir defter. Sa'idun. Sa'idun. Said. Said. Defteru Sa'idin. Defteru Sa'idin. Said'in defteri. Said'in defteri. İsmun. İsmun. Bir isim. Bir isim. El veledu. El veledu. Çocuk. Çocuk. İsmul veledi. İsmul veledi. Çocuğun ismi. Çocuğun ismi. Mindilun. Mindilun. Bir mendil. Bir mendil. Yasirun. Yasirun. Yasir. Yasir. Mindilu Yasirin. Mindilu Yasirin. Yasirin mendili. Yasirin mendili. Kitabun. Kitabun. Bir kitap. Bir kitap. Allahu. Allahu. Allah. Allah. Kitabullahi. Kitabullahi. Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabı. Kamisun. Kamisun. Bir gömlek. Bir gömlek. Ammarun. Ammarun. Ammar. Ammar. Kamisu ammarin. Kamisu ammarin. Ammar'ın gömleği. Ammar'ın gömleği. Bintun. Bintun. Bir kız. Bir kız. At-tabibu. At-tabibu Doktor. Doktor. Bintut tabibi. Bintut tabibi Doktorun kızı. Doktorun kızı. Serirun. Serirun Bir yatak. Bir yatak. Halidun. Halidun Halit. Halit Seriru Halidin. Seriru Halidin Halid'in yatağı. Halid'in yatağı مفتاح مفتاح بالأنهتر بالأنهتر السيارة السيارة عربة عربة مفتاح السيارة مفتاح السيارة عربة أنهتر عربة أنهتر